zu ezagutzen ahapetik. Euskaratik euskararat. Gaurko gure gomita euskaraz hasia izan da. Euskaraz lan egiten du eta euskaraz bizitzerat laguntzen ditu jendeak. Aurtengo muskiliko Simon Vei pastoaleko erresenta da Maite Davant. badagolako austeia, elkarte ostatuan gira hemen, hitzordua emanik, maite davani, ahapetik saio hunentzat, lehenik milesker eh, onartuik, ez da beti errez, bako txabere buriaz ere hitz egitia, milesker maite davan. Egunon egun hun, eta be, deuzetaz gio ikusiko zerra poste balen ditan, eta zirra poste balen ditan, baina plazerez, badakit ufizioa uh, zer duzien, mhm. eta badakit ez dela betia iza jenten atzamaitia, beraz, uh, bai, jokian parte baduz, bai. Urrustoi lagabilen sortua edo azteko han aur denbora pa hastia. Bai, hoi duzu, uh, haur, haur denboa, haur tzaroa urrustoi lagabilen, lagabileko, hobek egan, Zabalania etxaltekua. Eh, guai, uh, bat dizu, gehi bat urte maulen bizin izala, bena handituik uh, eh, urustoi lagabilen bai. Zer zen, ze uh, girotan sort, efen, hasia izan zira? Uh, etxekuk laboai, beraz laboantxa mundutik elkitzen. Geo gazte denboan, haur denboan, pu... ez gututzu herriko eskolan ebili, kastolan ebili beikia. Ba, beraz ahizpa, ahizpa maule eta donapaluko ikastolan. Mm -hmm. uh, hor diuetan ez behitzen, elehen mailaik uh, mauleko ikastolan, donapaluko ikastolan ebilizuzun. Eta geondotik uh, ni eta anaia guk uh, mauleko ikastolan uh, ikasketak egin seigarren arte. Mm -hmm. kolegioa maulen eta gio uh, ba, euskal ikasketak, ikasketak uh, baiunan egin intitzu. Ordin, haur den boan uh, hajiman uh, herritarekin bai, bena herriko bestetan doidu jarrola etxobe algarrez eta gio hor besta bat zordin txartu ginelaik eta hor hajimanak uh, eh, sortu herriko gaztekin. Mm -hmm uh, kartielian uh, etzuzun dantza eskolaik eta beste, beraz gu hasi guntutzen dantzan uh, mitzikileko dantza eskolan, beraz uh, tipitik sortzi hamar urte egin nungun uh, dantzan hasi, hanik mhm. hasi eta mitzikileko dantza taldin uh, jauntzi bo, mila junta lautan hogeita hamar sei arte. Laborantza, ipatu zu, sekulan horbiletik uh, jarraik izira, parte hartu duzu, etxeko haratunetan? Bai, laguantza mundin hasik eta laguantza mundia bai, beti interesatzen, beti eh, maite bai. Uh, gazte ginelaik juiten guntutzen esku kaldu maitea hoi eh, tipitik. Mhm. Eta geho hasi, hasi ginelaik, uh, hasten ginelaik elkitzen eta hola, boi duzik usun zinez abila ginela, me aizar juiten guntutzen ardija iztea eta hola, bai menen ukeiteko lehenik ardik jaitz, eta gehu ba, elkitzeko baimena galtzigiten bena eduz usen zinez abila ginela ziek fiak, bena ez beti aia zigitutzi esku kaldu emaiten eta hola, uh, be bedarkan arrasteli aia iten ardien elkitzen, uh, ardik jaitzten bai ordin jadanik bazizien ardik jaitzkia, ardik mhm. jaitzteko bekanika etxekuek, badizu guai, beho gehita bosturtze edo hola, badiela ardi jaisteko bekanika, beraz, ez dizugu eskuz ikasi jaisten, bena, bai, beti laboan txako, mm. ah, bai, beti aia zigititzi, uh, ez oar nizu telebista, telebistan bat zuzun halako um, kaminet bat bezala, giltzatzen zena, beraz, uh, e, giltzatzen zikusien telebista, eta hola, bo, astuzak bat utu zabaltzeko, bena. <laughs> Bena ez ez, bai, laboan txan beti aia segititzi, bai. Eta, orai, segida badu, etxalde horrek? Bai, anaia eta kuniata instalatu dutzu biak, eh, biologikoan dutzu eta ardi haskuntza badizie. Eta egiten ditzie, uh, eh, ezne parti bat dizie eta beste ezne partiaikin. Ardi ezne jaurtak egiten ditzie eta bereziki, eh, belharin fushioaikin xabukitze lili, menta, bajilik eta holako gaisa ahuntestien gaisak ekoizten ditzie. egin zituen etxaiak Ni hori izan zen Zopentzatuko luke butaz maten zion indarra Zeiago huetarik eman Dakigu galtzen ditugunean Egun batu korrela dira Aldakigu gure eroen izena Pongaitezke haien hiletara Periodeko guztieta arekin larrutan Baita larrizkutsu egia da Hortik ibiltzeko kontutan Ez zio eman behar Kaso bardena, kaso data Ez da inora honi denentzat Nork ez du maitea askatasuna Naiz erdedin dedin eskuartean urte edaba, eskolatu zira, ze ikasketa mota egin duzu gero? Eskolatu ez dakit, mena eskolan ebilipsu bai. Uh, ikasketak beraz, baiunako fakultatzin uh, euskal ikasketak egin entitzin... Uh, eh, Uh, bo lehenik, arte mauleko ikastolan, geho seigarrenetik terminal hilat arte mauleko San Francesco legioan, eta geho hi urtez bai, uh, fakultatin. Enakizun txusen zer egin ahinin ofizio bezala, e, nizun deuz efinkatuik, baina ahalaz nahi nizun uskaikin zerbait egin. Ahalaz uh, hizkuntzai uh, atxikimentu hoi ba eta nahi nizun uskaz zerbait egin. Beraz, hi urtez egon uzu baiunako fakultatien uskaldega, uh, eh, eta gehogei urtetan uh, lan inaitzeko gogua nizun edo pu ikasketen ukratzeko gogua. Handiagoz eta nizun enakizun zertata inintzan eta beste. Eta hor din, uh, garai hortan, justo agitu zuzun gai eskolak txerkatzen zila langile bat, eh, siboko gai eskolak, mm. eta postulatu nizun, aekak galtzegin zitazun egan igaitia, ega uken, eta lan hasi uh, gai eskolan, siboko gai eskoletan, uh, hogei urtetan jakasle bezala. Otat egon nizu, uh, hoitala urtez gai eskolan, uh, klase emaiten, fer, hoita bi urtez klase emaiten eta bi urtez laguntzale. Mm. Uh, eh, egonuz ez dakit, nik sortzi urte ez edo langile, eta geho uh, laguntzale bezala egonuz uh, eh, gai eskolan hor behiki dila la urte edo hola utzik dit uh, mm gai eskolako salbi nuiztenka egun bat hartzen dit hor korrikan behar dela esku kaldu bat eman edo hola bena bestelan bai hoita la urte ez egonuz laguntzale mm -hmm. siberoko gotzian sartu? Bai, gai eskolan nintzelaik ordina denboa erdiz baizik ez duzun lan inai gai eskolan eta sibeuko butzako uh, kidiak jintzistatzen ikustea, eia beste denbo erdi bat eta zinteresatuk nintzanez, uh, eh, uh, eh, irratien txerkatzen zela nur bai, erdiz beraz uh, hoge beha usartu, uh, enak izun txobea zer zen irrati gintza eta beste, uh, entzuten izun irrati abena, Ni hortan aitzia, bon, ora, izan unduzun ikusten, entziatu. Eta hor din duz, hazi hau erdiz gai eskolan eta denbo erdiz uh, Eta gehu eta ikaitzina, komplikatu bilakatzen zuzun, eta batetan goizian, goizik hasten guntutzen, eta bestin behant uh, klaseak. Bon, eta gehu irratiak pada esken izitazun denbo osoz sartzeko uh, irratian. Eta hula eh, sibuko eta euskal irratietan sartu, eta hor egonuz otat hameka urtez. Uh, irrati gintzen hameka urtez. Beti, erran bezala, euskararen haritik tiraka eta tiraka. Hori, argi zinuen, espazinak intzer egin ere, guri hasteko ba? Bai, eta azkenin uhartu nizu, uh, eh, hor, bo, laugarren uh, ofizioa dituai uh, eh, junazten, laugarren aldikoz kambiatu behin izbiriki, eta beti uskai esker atzamantuztala lanak, zeta, bol, gai eskolan abiatu nindu, zungi hori jati Eta geho, bimila uh, sortzin, hor, uh, minibat aspertuk nindu, aspertuk, zerbait, beste zerbaiten ikusteko behar asen ditu nizun. Mhm. Eta... Mm, ordin teknikan unduzen txibuko botzien, ohar nuzu, eta irrati mankizun batetan kumitazuz un alen ikriart ordin biltagarbiko uh, lehen eta esplikatu zizun nula biltagarbik animatzaile postik sortuko zutin uh, behesketa uh, eskoletan eta euh, publiko zabalai, eta lanpostia interesgarri atzaman izun, eta e, kandidatura egurin izun, eta hartu nindizien, barnek aldin eh, eh, behesketa aholkulai bezala sartzeko. Eta horre, pentsu dit, uskan jakitiak laguntu nahien biltagarbin sartzeko. Gio biltagarbin txai urtez aholkulai egon izu, eta bost urtez mendiska agunin xariko tapin hor jajera egiten izun eta idazkaritza. Eta, bon, hartu nizan gaiza duzu, e nizala eginik e, laumurien hartin egoiteko zerratuk. Nik behar dit jente inguian eta jente ikusi eta, voilà, ordin e, dila mehi urt, lanpostu bat atzaman, fin, plazaratuk izan zuzun hor, uh, e, uska teknikalai bat txerkatzen zela alkargoan, uh, hizkuntza politika sailian eta postulatu dit eh, eta eh, lan postu hortan abiatu nuzu hain dila bi urte terdi. Mm. zeiten nuzu, jendak jakin ezaten txusen, euska aholkulari zer da? Ordin, uh, eh, azken bi urte terdi hoietan, bon, beraz, uh, elkargoan hain nuzu lanin hizkuntza politika sailian eta ene lantaldiak eranen dizugu, uh, ene lantaldian hiu gututzu eta gu herriko etxekin lanina gututzu. Herriko etxetan nula uska sarrasten ahalden, ordin uh, eh, bai uh, idatzian uh, utzulpenen uh, akulatzez, bai eta langilen formatzeko ze eskentza egiten dugun, aholku emaiten eta beste. Nik herriko etxekin baizik ez dit lan egiten, eta uh, janen dit lan enbia heimbat eh, zabala dutala, hiriburuik eh, urrepele eta xantagrazia tarte. Zeta sinhesten dit, eh, jentik uska etxikik diela eta uska nahi diela jarraik desen. Geo agian, uh, jente edistazio jente ez dela uhartzen zehenetat uh, e, zehenetan uh, den hizkuntza eduiziezu badakiela, mena ordin bai bai badakizu, mena geho ez maiten edo ez prentsatzen pentsatzen uskaza eta hoi duzu lan azken nintzen ta. hizkuntza bat edo zerbait galduko duzu ez uh, ez takienek ez behiti e, ikasiko hoi transmisio lan ez bada eginik izan familietan eta ez duzu azkenin hauren gatik eh, transmisioa ez bada egiten. Bena dakienek ez badugu guk emaiten goe hartin eta ikasten haidenen laguntzez eta tampi hutsak egiten badia, bena nahi behar dizuz eta ez badugu guk emaiten ez dizugu hogeen emaiten ahal ez dakin batik. -hmm. Ez bai ikasteko indar egiten ahaldi, zubena ez gitu zugu pedikanaiko ez dakin er ikas ezazie, beste uska aiz egiduz, beste remaitia. Daki gunek dizugu deja gu erresponsabilitatea hartu behar, eta daki gunek uska eman behar dizugu. Zu ezagutzen, ahapetik. hartu erran daukuzunaz, zasteko tipi-tipitik, ba eskuara, dantza, eta pastoral eta maskaradako jusian egon tipi-tipitik. Ah, bai, hoi, Be, hala, halako hizkuntza yuken dit, eh? etxekuek bai. eh, gara joan uharnuz juiten ginela kantaldietat, eta hola, eh, elkitzen gintitzien, eh, nuapait juiten ginen berzuz, kultura ilotuk zen zerbait, etxen uskaz baizik ez guntutzunai, eta guanoe uskaz baizik ez guntutzuai, eh, mehizan etxondun, eh, mena geho familia zabalaguan ebai, aurriden hartzine beti uskaz aigututzu, eh, kuniatekin, jubekin, uska gue gue hizkuntza duzu, fein, ama hizkuntzan duzu eta gue bizia bai. duzu. Ez dizugu ikusten uh, eh, uh, eh, frantxezez hartin ez duzu, etikuzu jitenez. bai hola hezik izan gututzu, hola hazik izan nulaz, nulaz, afen, uh, zumait aliz pentsatzen dugulaik etxekueke uh, irustoilar biletik. Uh, mauleko ikastolan ezai haukak, egio lehen maila ez behitzen gehien adunapaleko ikastolat, hoi kurro dila berroita hamar urte, haizi, hamen nuntik ukendien halako hizkuntzan amodiu, zumait aliz haizia eta beste, nuntik hoi, uh, guk hoi beti ezagutidizu, gubena hoi ezagutazi behitaiki. Right. Bai. Azteko bai, jusa guztuko haukan duzi, zenta jarraik itzen baitu zi. Be, bai, horretan laket gututzu eta ez dizugu etxita zute gazte, wala, eh, adolescente garai horretan, bai, eh, hasten gine lai da hola entzun dizugu. Uskaz, haurak uskaz, haurak uskaz, bai. entzun dizugu, bena ez, eh, ez dakit, ez dakit nula eginden, bena horretan gututzu ja. Hmm. Hala beste kapitulu batetara pasatuko gira, eh? gero, ala, pentsatzen dut lehen maskaradaz eta joitzen zirela, zenta oai pastoraleko errezenta izanen baitzira, baina pastoraletik, maskaradetik pastu zira, beste hainitz bezala, segoro? Nik eh, bi pastoalet, eh, bi maskadetan parka eh, parte hartuk ukendit, bon maskadak uh, horre tipitik uh, bagun, chofer ikustea eta beste. eta guk eman genizun, beraz lautan hogeita eta hamaseian uh, mitikiltarrekin eman genizun maskada. Hor beraz adeja ipatu dutan bezala gu egun dantzan mitikilen, beraz ahizpa ni dantzaietan uh, jauntxe genizun, ahizpa eta nik, eta anaia buhame jauntzuzun mitxikileko maskadan, eta behurtzin muskiliarek eman zizien maskada lautan hogeita amaseian. bai, bi, bi, biek berde moan eman ginizun, beraz, lautan hogeita amaseian mitxikiltarekin uh, eh, egin ginizun maskada, eta gioztik eh, dila hor, uh, ez da genik, hamar bat urte dohola, Siboko ikastoletako ikasle horiek eh, egin genizun uh, eh, uh, eh, bost haste bat, zenta bi negiez segidan maskadak ez estatuik izan ahazu efa eh, iztripu maiten gatik, beraz, uh, da mitzen egu bat maskadaik gabe ikusti hasi behun eta bildu ikastolako ikasle ohik, haitzineko urtsin egin geniz hor eta dinamika hortan behikinen uano, pena zikusun ikusti egu bat maskadaik gabe, beraz, uh, hor bost, bost, um, Igantez egin gintitzen bost eman aldi, hori bip maskadetan parte hartu dit bai. Mm. Zer da maskara da, zuretako? Galdera bera izain da pastola indako, baina zer da maskara da? Maskara, karrika antzerki bat, uh, karrikan igaiten den gaiza bat, uh, gaizak uh, iharrausten dutinak, gaizak iharrausten ordina berpiste dinamika zerbait baduzu, eta bo, mulde, mulde gaizkeia eta hola bai, baina iharraus aldi bat negia, negia eharra usten duz bat zerbait mm. arrabiatzeko. Eta geho konkretuki bai, dantzaiak, talde girua, talde negoiti hastun dagoz, uh, lagun talde bat sortzen duz eta beste, memuento goxuk hoi prefos, eta bena lehenik berbada iharra usaldi bat, mm. Gero, iduriz, eh, beti maskaradak antolatzen direlaik eta pastoa laindako ere gauza berdina, herri bakotxean dena den horroitarazten da, zoin zer den pastorala bat, zoin diren eh, arauak. Behoi uh, eh, behar eskua duz, transmisio lan bat duz azken intz eta pentsudit uh, eh, egiten ez bada, zentzia galtzen din eta segur nuzu zentzu sumait jadanik galduk diela, aipatzen badugu saharraguekin maskada bat eta dila hamar egin din maskada bat, bat eta guaizale batekin, segur nuzu bide hortan gaiza galdu dutiela. transmisioa beti zerbait agian galtzen duzu, deja uskan, uskan uh, aldetik galtzen dizug, gue, uh, txekuen garaietik eta huaiko gue adinetakuek, zadanik galduk dizug, histegi, histegi motabat galduk dizug, me galtzen dizugu, baliatzen ez behitug. Mm Eta maskadetane transmisio hor euh, enigo gula jiten zitazun adibidez... Euh, kakoitzia dantza hoi hor, maskaretan zinez simbolikoa dena eta egia dila urte zumait, guk lautan hogeita hamasegin eman ginen laik, uh, Jean-Pierre Arrekaltz egiazki espikatzea zer zen eh, maskadak, akoitze hoi eta beste, eta argiki espikatu zikusun, zela katia hoi, zela bizian katia, eta zela muztu behar, eskik etzela eman behar, eh, lasatu behar kakoitzin, eta horrentako zutzen buhamik igaiten, eta jenten artin egiazki lotua hoi egon ledin. Eta hor, uh, azken urteetan txugiten dugulaik maskadak, bai uh, galtze egiten dizuga izaler berkokot ditintz eta beste dantzaiak ez ditzuguntza ikusten, eta emeki emeki, katia hoi, ebe, eh, mm. duzu, eta simboloan unbait, ordin zuma, mm. behar duzu mm. eskik etxeki, eskik etxeki, menaz dizu balio pedikana etzia publikotik, eh, bai. ez badaki ez entako eskik, ordin eta lautan hogeita hamasei urtia, ez duzu hain hurren, fite galtzen ahaldien gaizak duzu eta mm. hoi nun baita uh, pena gari duz zubena mm. titik mm. ahrekalteke azalpen edekak egiten zititzen maskadetaz eta ora, hoiek ezin ez ezagutzen dizie eta gaiza fea e bai behar helita aldioz uh, oroko uh, espikatzen duzu, bena beti sehetarzun zerbait galtzen duzu eta galtzez eta galtzez azkenin... Uh, Mm. hanis galtzen dizugu eta bertan galtzen dizugu biltzia geho gaitzago duz. Ge honi um, zerbait eta zo hartzen duzu eta hoi agian eh, jente hanis duzu uh, eh, ahrenkua duzu hizkuntzan ahrenkua, nahi ala ez. Ehm, gazte hanitz eta gazte gehienakoai iganik dutzu gela bidunetan eta ikastoletan, bena uh, eh, maskadan egiteko puntin, ebe haitatzen titiek argun haitatzen uh, agian etzizien haitu eaz. Mm. Eta ordin, me publikoa ehala bilakatuk duzu. Gana edit, ez habo pedikier, ez habo pedikier uh, agian garaibatez bezala behatzen, edo hoi ahajiten nahi duzu behar bat, abena garaibatez pu habo erri egiten zizien, aizalek egiten zuten astokeietaz uh, atik edo ustakitzer, eta publikoa ehortan eh, txartuk zuzun. Habo astukeietaz erri egiten zizun eta ez bortxan pedikier eta behatzen. Bena behatzen edo ezen telegatzen, fe, eh, hizkuntza, hizkuntza iganik zuzun amaini baten etako bigarren lekilat eta horrek indarra ebai galtzen dizu. Hor uh, azken urtetan uh, agertzen uh, den gazteian, Uska edudiz habo asumitzen dela guk gara ez beno. Ordin behar bada habo euh, eta hortan hartuko dut uh, uskaikin hobek ikosatuko dutela eta publikoak e habo behatzen ditzu pedikik eta best eta interesgarriago duzu pedikier behatzia ez ize eta astokeia bat iso egitia eta karkasak aitzia bai eringarri duzu bena lehen, euh, lehen gaiza hizkuntza duzu horre. dena bai, prefosta eta interesgarriago duzu uh, behatzia eta erri egitia egindien lan batetaz, ez izeta, mm -hmm. ez izeta, be, balentria, balentria batetaz. Mm. Giza eskubi ez di eseku lan, eku handiri, kure historian bakezareak, Ere izan badira, gerrakua ditugu horian, Seikika zer luterkin gandi, turmentin dugu beriz izadi. Agian gure jeiak zabartuko mesia, Bako txakorik etxe, bakiraren bidian. Ah. alla säännisytyy. Outon lain nyskis onnaksi lämreytyy. Miiliukka haudea Scribite che diesce culam lekuhamiri, gure historian bakezarea, ere izan badira, gerlakoa ditugu horian. Seikika zen Luther Kingandik, gürmentin dugu beriz izadik. Arian gure jeiak zabatuko mesia, nako txako etxe bakiaren bidian. Jeitik azerriterkin gandi, urmentin dugu beriz gure jeiak zabatuko mesia, bakotxak lehen zoin izan ziren maite davan. Uh, eh, nik lautan hogeita hamahin parte hartu nizunen lehen pastualian, Ordin dintzuzun ehm, Siboko um, ikastolek eman zizien abadia irrustoi pastuala. Mm. Eta ordin dint xatan nunduzun dantzain nunduzun, mauleko rugbizelaian eman genizun pastoala, Beraz hori lautan hogeita hamarrian, geostik eh, hiu pastoaletan parte hartuk dit. beritan maulen, 2000 lauian antxu handia pastuala, eta ha hamazortzian uh, belako salduna pastuala. Eta azken pastoala, ebe hegin eman dit, urristoin, eh, uh, eh, uh, igan udan, abdelkader pastoala. Hmm. egin. Ordean, eh, ez dakitea eskalera goiti abian ziren, baina azteko <laughs> dantzaritik eta orai errezen gorat pahasten zira, e, bon, entzun dut nik azteko, kanduzulaik e, galde hori erren tizaiteko, bon, milaka gogo eta egin dituzula, normal, eh? baina Oartu zira ere, pastuala ofizialean, siberuan, lehen biziko emazte errezentaziela, izan dira beste errezent batzu, Niko Lugarro bezalo, bezalako bati pentsatzen dugu, edo pantxika irruti edo beste batzuri. Baina pastuala ofizialean, eh, lehen bizikoa izan zira. Uhue bat duz, ez dit bate bate horrentako, ez dit bate horri pentsatu. Galtua yuken dutalaik habo... Eh, Igazki harritu nuzu, zentako eni pentsatu dien, zeta huk ziztatzut uh, eh, muskiliko alkartia zitazu gini kustea, ez dit nik deuz egaltegin nioi, huk ziztatzut gini kustea, eta, eta galtu hauken me hori nahi zume, zea gitzen da, eh, bai, ados, fe, mm, epe bat ba, badita rapostu bat, ez dit ikusi helzen galtu hoi e, propo jamen ez heltzen, alta bai, maitetit pastolak, maitetit kultura nahi duzunako, meni zun txekulan pentsatuko prada hoi uken Ordin, lehen emaztia ez di, oa <laughs> eh, Ez, bena geho... Um, eh, Gio gogozkatu beraz emantzitazien eh, bimila hogeian zistatzen ikustea. Pada bat edo epe bat emantzitazien gogozkatzeko. Hola, gogozkatu, bai, gogozkatu, uh, bizuta behegin alde hunak, alde txarrak, hola, uh, erganez, un, uh, jale aholku galtzegin ahinila euh, unguko jente sumaiter, eta bai, bai, bai, uh, bo, hola, ordina galtzegin izun uh, zertzioen, anaiai eta hizpai, eta geho bilagun huni, ezagutzen aien bilagun huni uh, proposamen hoi banila eta zertzioien. Nik lau jentera ipatu dit, ez dit beste inhoi ipatu. Etxeku erre ez dit uh, enizun ipatu. Eta enizun voilà, heltu zitazut galtua o, o hartu gabetaik. Eta bon, gogozkatu eta mm, eh, bon, ordin petiareko pastoaleko uh, erregenta ginizun batitia behugen. Eta right. bon, haikine hua jakin intzuzun galtu hoiken nila ordin. Hua, egiz haizuzun, hua guztina gozuzun, haikin, gu, haikin ea eta hake bai isiazazu, isiazazu uh, pusatu eta voilà, eta azkenekoz uh, zerbait piztu. Lotxa, bena inbea esiatu puz eta agian ez dit beste padaik uken, ordin uh, errefujatu, banu dolu da mutuko zitazun eta hor pu esiatu idiket, ikusiko gustatuko zaitan ez, bena euh, isiatzi egin behar dit zer da erregent izaitia? Uh, eh, lana duzu, erregentan lana, ebe testua emaiten daizie, hola, gordinik, testua emaiten daizie, eta zui duzu uh, bertxetaz bertxet uh, taula, jukia antolatzia, eta geho uh, eh, eta geho aiazten tutzu uh, eh, mustrakak hasten dilaik aiazten tutzu urratxine bilten ritma ezbertinetan, geho bertxel baten kantazten, haitatzeko nur nun izanen den, geho lan eh, kargik banatu eta geho ebe, eta geho mementu bat eta ikaitzina zuk asmatu duzuna bertxet ez bertxet, egina behar duzu taulan zerbait uh, zerbait uh, mm elkiarte mhm. Hau, gintzira honat uh, eh, eh, liburuska batekin kasik, hala egin dugu, eta alde batetik bada tekstua, beraz batik berrogainek eh, idatzia, eta bestaletik marazkia, odien, elkialdiz, elkialdi, eh, ateraldiz, ateraldi, pixka bat jendearen moimendua eta den dena hori da marazki egiten aizira memento honetan. Bai, hoi duzu, hori den bat ikan testua eta, <laughs> eta marazki kondun. Bo. Ez, gio duzu duzu gogozkatze bat bonik lau pastoletan eh, jauntxik nuzu eta eduzta zut uh, uste dit erregent bakotsak badin behemetu da lehen eh, pastualin autan lautan hogeita hamarkin enuzo hartrolako liburuskaik ukenik, ordin bat itia urruti zuzun bai erregent eta bai kanto iakaslia, enuzo hartrolako mustraketako liburuska bat ukenik, gio maulen ukengin izun, bena testua baizik etzuzun, mm. eta petiareko pastualin hor uh, ukengin titzun bat eginik marazki hoik uh, dira, lauki batzu, eh? eh Laukik eta geho, ebe mm, bertxet emaile bakotxa, ah, nuntik nuat junen den, bertxet bakotx, uh, eh, nuntik nuat, bestek nuntik nuat, zemo ginen dien. Hoi, pentsu dit aizale bakotxak egiten zin behar katzaik ina... Uh, eh, Erregentak erraiten zilaik, kai esoko batetan edo bakotxak, hor bai. duzu habo, agian hala nuz, zukarratu nuz, yeah, euh, voilà. eta enele voilà, gustatu zitazut eh, egiteko manea hoi, eta ariketa hoi, ebe zinez interes duz, bo hori marazki egiten jontxidit hor <laughs> eh, egun zumaitez bai, eta marazki hoiko hu, Uh, bat itiai uh, gaizetan bai, zuzenketa zumait, bertset bat edo biga ez nintitzun agian untsa entelegatzen, ordin erraiten jozun, eta hake, eh, agian enuzu aski argi jolako gaizetan bai, mena arrestako ez nik ez dit eh, deuzeraitekoik, hak disulana egin, testua haina, mhm. testua haina duzu. maite daba, Simon Vei eh, pastoaleko lehen mustrakak abiatiak eh, dira, orai eh, beharko dituzu jokoak partekatu eskaini, nola egiten da hori edo, jadanik ikusi etuzu zonbaitzu, jadanik egina da hori aintzinetik? Uh, ez dutzu bat eginik, uh, zeta egintitzugu bi mustraka, beraz lehen azuzun urtailan sortzian, Euh, Lehen mustrakan, uh, bon, zeta jentzia badizu hoita hama hurte ez dela pastoalik izan muskilin, beraz huk harrituk dutzu, bena bai harrituk duzu. Hor euh, algari algarri <laughs> euh, hor, egin ehun bat jente algarri Ordina so, hor din egia ezan ez duzu, ez duzu aiza abiatzi hoi, egibunik xantza handia dit eta hortan uh, zinez kumten duzu, eta batitiak hanis laguntzen ez, eta zu filaranda buru kanto iakaslia Euh, voilà, untsa laguntzen izi ez, eta simple duz, euh, Sofiekine euh, botzak bai, botze jer bat atzamaiten duz, bena askiaz kardea uh, hamar bertxeten emaiteko, afen baki zur din, nik hoi ez dit, eta Sofie ofizioakoa duzu, beraz hortane laguntzen ahan izu, uh, batitiake eh, laguntzen izu, eta Ege jengoa behitan eh, ginek dizu, eta badakizu zer dien zailtarsunak, eta zerdien, mm. beraz guartin, uh, usten uh, hoi ez dit uh, eh, kontraioa erretzen, batitiak hor gaizen asmatzeko usten izu, gio, uh, eh, ara, igana zitiot uh, eh, jelkaldiko jo, uh, egin dizugu behiz puntia, bo ez dit azu deuze gu hartin zentako mm -hmm. unik uh, hoi hola egiten dutan, logika entelegatu ninez nahi nizun segurtatu. Mm -hmm. Errandita beraz, Erdin mustraketat arra itzultzeko, mustrakak beraz urtailan zortzin hasi, hor uh, eh, urratxe, urratxin ebilten eh, eh, hasi, bai uh, urdinen bai gurrien jitman, uh, makilekin, makila nula etxek, holako gaizak. Ondoko haste undahin uh, eman ginezun uh, bertxet bat, eta bedea bedea hasitutzu uh, bertxet horren kantatzen. egiten dizu hitzaztuz. Odizioak bezala, bai, dita? Kasting bat duzu, eta lotxagarri duzu, azkenin. Uh, zeta, deja jontxik duzu laik zerbaitetan, euh, gogor duzu. Hauk jiketzi laik, hor harituxia eta ezen behar dizu jentzia konfiantzan eman, ordin lehen aldin egin ebe erdia halketuk zutut, da dagin mustrakan, galtzeginen diezugu, hor kantatzia, eta hau dela tortutzu maskekin eta beste, ordin, eh, bai, eh, ez duzu, bai, hoi duzu. Eta enetako, bai, bo, urratxin nur heltzen dene biltea eta gutigoa behea ikusik dit, bena, Horai bat dit beste logiciel bat äh, ezarteko la miz ajur hor egin behar dit, ni haun buian, nur nur den, zeta jente, jentik ezagutzen tut, bena... Bua, bat utzu zumait, uh, familia hortakua dela, mena izen txipik eta bez, dafe behar dutzu untxa oharte txeki mm. nur nur den, izen bat begitarte bako txai eman, eta geho, euh, bai, eta geho uh, nur urratxin, botza, bera, euh, hasten zaizu hor barbalota, mm. hasten mm. zaizu alde eta hoie ikasi behar den gaiza bat duz ordin. Mustraka mespian ez dizugulo handik egiten, eta mustraka gaian ez ez handik egiten. Aste osuan geho bai, mena hostia lagatxaz, tan eskidin gina lagatxaz. Mm. Mm. Lan hori dena egitekoa duzu ono, eta hor, pentsatzen dut hori denak finkatuta, lasaiago gero hasiko zidela lanian zinez. Ebe agi, hor, normalki kargu emaitia bantaian hama bi handi zugu. Mm. Eta eh, hor egin handugunez eta, bo, haste aste ondarrin, uh, eh, e, uh, ez estatu dizugu zugu, kovidak honki behikutu handan abat. Mm ordina ez dakit edo haste hortan enbiatuko dugun mm. edo pusatuko, bena bantaia erditxutan kargik emanen ditzugu, eta gehu bai konkretuki, ebe hor marazki tipi hoik, eh, egintugun marazki edo egintuztan marazki tipi hoik, ebe taularatuko ditzie. Hmm. Beraz, jelkaldi, jelkaldi, urratxez, urratx haiko gututzu, uh, mm. zu hmm. hantik hunat jitentzia, horrengi beletik, eta, eta hola. Simon Vei, ordean pentsatzen dut, gustukoa gogokoa ukanduzula ere, eh, presuna hori? bai, eh, Simoneve Vei mundu bezala, dozente hanitz bezala, banakiz nur zen, eh, zer egintzin, eh, be orokorrian bereziki uh, emazten, hauk uh, eh, galazte eh, lege hoi ezagutzen genizun, gio banak eh, Europako lehendakai uh, izan zela, gio prefosta kangetan uh, bizitu kendina eta beste, gio hor, uh, seetak habo ikasi dit prefosta, mhm. eta dugun irudia emazte hortaz, fenik dutan irudia duzu um, emazte humil bat zela, bena gaitzeko indar, gaitzeko zea jakasten zizun, halako itxu azkar jakasten zizun, humil-humila, eta gaizak, eh, fenik ikusten dit, emazte ample bat bezala gaizak erraiten, eta prefosta sufritu din emazte bat duzu, duzuzun, eta hoikur geho sehetar zunetan eh, gaizahani txikasidit eh, pastoalai esker. Bon, zeta... Eh, pastuala dakidan gioztik erregenta izanen izala, prefosta libru eh, jakurridit, uh, eh, emankizun, uh, egunko tresnekin untxaduz, aizaduz emankizunen uh, uh, biltzia interneten bidez eta beste, beraz, bena uh, emazte... Azkar hoi hor, humila, diskreta eta mena isiltar zunin lan hanitxe egiten. Eta hoi, bai, zinez, pastola untan, eh, Simon Behin pastola untan, berritasunik edo zerbait karriko duzu, ja, pentsatia duzu, bakotxak bere hatza nahi baitu utzi edo pentsatu duzu hori? Egiaz, kiskal jatietan galtuk ez duzu kambiatzen. <laughs> dila guti julenek siboko botzin bergaltua pausatu ditazut, wala, ordin eta dila bai. hama bosturte bergaltu pausatzen intitzun bai, eh, ere Bena berrikuntza, enetako berrikuntza handiena duzu nik argi hortan izatia. <laughs> Ordin geho, ze berrikuntza ekaiko dutan, bon be, hoi ez dakit, nihan buia deja hor ere jenkargin berrikuntza, eta geho, bon, pastoalak aspalditik jarra beraz, eh, berrikuntza, berrikuntza, behar bat amogimentu, zerbait eh, berri atzamanen duzi, ebena inspirazioa beste pastoletaik biltzen duzu. Mm. Zunahi erregenteekin, zerbait beti gustatzen zaizu, zerbait gutisago da beste, beraz, inspirazioa nunbait hartzen duzu. Berrikuntza izanen den ez edo edo ez, ez dakitzen egin duzu bat mm. e, uh, bai, uh, laspa bost uh, jelkaldietan zerbait behi agertuko duzu hoi bai, mm bena egoerak jala nahi behitu. Mhm. Ara, geho, ez dit txerkatzen baita espada behikuntza nahitzia, txerkatzen dit uh, ahalbezain untsa testuan taularatzia, bai. Enetako uh, lehen tarzuna hoi duzu, uh, idazliak zerbait idatzi dizu, zerbait uh, eran dizu, eta zerbait jakatsina izan dizu, eta enetako pastoa lina duzu eh, lehen tarzuna testua, testua eta uska, hizkuntza. Eta testua ez ditz nahi bigarren eh, lehulatik anazik nahi di testua, ordin testua, testuak behartzen bat ubijente baizik ez ukeitia tauletan, ebe uh, eh, jelkaldia simple dukez tauletan, eta ez di txerkatuko halako jente ate baten ez hartzia, mhm, zeta behmatzen usu egiazki, fe nahi, nahi nikesu behmatu egiazki testuan. Gure euskera eder maitea galtzen gaur degu ikusten Euskaldun onak arritzeko da Nola ez diran lotxatzen Larra mendirik astarloarik Ez da gehiago aipatzen Ez da utxegin handiagorik Ondo badegu pentsatzen galdu dira de oltura ona galdua degu euskera ola bagaude eun urte barru galdu da gure izena erroa izkibel ziran bezela erakusterik aurrez da zen bada, bo euskal ez. Biziki guztukoa okan duzun pasto albati pentsatzen duzu momento juntan, referentziarik ero baduzu, eh, ganez hau bezan bat egiten bali madut ez da gaizki izain? Uh, eh, Erreferente ez zumaitetan testua testu ahan dit, bestetan uh, taula jokia edo bestetan bai. botzak edo uh, mm. benagoguan dutan azken urtetako bat ahan uh, dutan uh, reneka zen pastuala, sohutan, ahan izmaitatu dit. Eta, bo, igan, igan urteko bat prefosta, abdelkader pastuala. Mm. Bai. Hoi bai, ez aldioz... Um, aldioz beti zerbait uh, uharte txekitzen duzu edo kantoiak edo uh, ez dakit uh, mogimentiak izan gurriet, gurrietako mogimentik izan hartzainen kanto edirike izan duzu eta um, bai... Uh, Badira gauzak ez dien agutxe imer, <laughs> pastorela batian. Zer ez hutxe egin behar, tenoian, tenoian hastia, <laughs> ez, dakit, ez ez, uh, ez dakit, geho ez duzu sekulan oen guztuko izaitzen da, ni hauke ez dutit beti gaizakoko maite, eta, bora, me hoi jentia hala gututzu, eh, ez duzu txerkatu behar uh, oer, uh, fer. Hmm. Nik, uh, egiazki, uh, inbea ditigan hazi, Eh, Aizaler eh, aizaleg ebai hor eh, testuan importantzia eta testuan eta hizkuntzan uh, amodioa. Ohartzen duzu, uh, bo nik jauntzitit horrazken urtetan bi bipastualetan eta Eta ohartzen nuzu, fe uh, jente sumaitek ez dutela bate, ez bate testua jakurten, aizale sumaiteke eta hortin eh, kargu bat egiten dizie, edo, voilà, ah, enik eh, nuzu, voilà, mena, ez dutzu historian hola sartzen. Eta nik domaz jatzen maiten dit, mena, edu zitazut, errezenteke lan hoi etzila berbada egiten. Erra nahi behitu, errezentek tes, ehm, idazlek, testua idazten dielaik, gainen, halako eh, jabur uh, esenan, jelkaldian, uh, jabirpen bat egiten dizie. Ze urtez den, uh, hor bezala, mila behatzi unta hoita beratzuko krisi antako, uh, voilà, uh, Jakob familiak behar kentzila, be apartamentzia utzi, uh, tipiago baten atzamaiteko, eta kargiko labanatzen tutzu, eta ah, nik badit uh, bi bertxete maiteko, kantatzen ditzie bertxetak, eta agian, uh, ez dut denak sartzen behar bezala istoian. Eta nik eh, isiatu nahi dit egitia pedagogia minibat testuan hobeki kompreniazteko. Uh, eh, hobeki kompreniazteko eta geho gaizak hobeki eta hobeki edo ustakin horren, mena um, goxoa goki biziditzen. Adibidez kantue bat eh, heltzen delaik, kura agertzen delaik kantue baten emaiteko, kantoia ez duzu hola heltzen, are kantue bat hor emaiten dizugu denak taulatz eta jiririrarara hola sartzen gituzu kantatzia. Hora hor eh, hasi delaik uh, eh, kantatzen, ebe espikatu diet, uh, be kantue hoi duzu bi jelkaldien hartin. Jelkaldi hortan hoi agitzen duzu eta ondoko jelkaldin hoi agituko duzu. Hordin giro hortan zide. Mm. Piskat, amini bat uh, kontekstu hoi nahi diet iganaziz eta... bo, hizkuntzan garantzia baduzu, bena hizkuntza habu balurizatzen duzu bai testua interesatzen bazia. Eta eduzita zut, nik jahala bizitzen dit, entene, entelegatzenago eta plazera hartzenago duzula. Zumataliz ez dugu entzuten, izan ah, deja ipatzen bentzutin maskadak edo pastualetane, eh? ouais, mais c'est pas facile quand tu comprends pas. badizugu xantza euskana jakitia, interesa egiazki testua bai, eta ze plazea den ebe ajuiten zilaik eta euskan beharrik ez duzulaik konzentratuk egoiten eta jentek eh, badakilaik zer kontatzen dien, zer nuntik goxoago dizu eta behiz testua bai eman eh, pedagogia hoin behanik ez zu bat lantu. Baite, Ka, alaka nahi zangira, hain izau zaipatu ditugu, esker mila parte harturik eh, gure gaurko emankizunian, ze behar dauzugu desiratu gurei, denten horian. Bo, ez gai zahondik. <laughs> Ez, ez. Eh, zuk ere plazer eta gozatzea behar ba? Abai, ah, hoi, uh, Ah bai, nik eh, le, lehen tarzuna prefosta testuan dit, wala, eh, mena nihaun nahi dit plazea hartu, eta segur nuzu nihaun plazea hartzen badut, eh, plaze hoi aizaler iganazi. Eta, wala, me plaze hoi ez dit inbea, nahi dit egiazki gozatu kargu hoiz, eta egiazki padabat esken editaziet muskiliarek, gogozkatu dit, ez ditexanen nizala niza lagogozkatu bai aldehunak alde txarrak, eta, bon, be, voilà, aurartzia duzu, desafio bat bezala jartzen dit, beraz nahi dit, desafio hoi ahalozuntza gozatu, haintzinetik untsa prestatu behar dit eta hala beniz, hala funksionatzen dit, nik uh, eh, karratu nuzu behar dutit gaizak uh, lehen hitzetik azken hilate denak beraz eh, hainbat uh, karratu nuzu bena lanentako, ordin hoina nahi dit haintzinetik untsa prestik izan, gehu uh, aizalekin uh, aizago gozatzeko eta harreman aea aizalekin uh, goxun go, go, go, izateko. Hmm. Mil esker maite daba. Teuretaz, Marianez. Eta elgarruzteko, Abdelkader Pastualeko, azken kantua entzuten dugu. jakarri botzak ikara, zabar besoa jeiari, hori bizi emanez, ama euskal erriari. Nundian zehar askaren zuten, Opuriaren ordara, Herzen berarik txialen txigara. Zain txizeria nure bezio zizene zida indara. Aska ta Yeshua O gutzen ahapetik.